الإيماني من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله a darasin jiya mun tsaya karshen aya ta ɗari da ɗaya a cikin wannan sura mai albarka suratun nan da biyu kuma za mu tashi dai a farkon ta ita wannan su aya ne wato wai za baddalna ayatan makana aya a yau wannan yammaci na mu nuka tara ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗari hudu da kuma sha takwas malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آية. آيَةً إِذَا مُكَ يا وَتَ آيَةً يا وَتَ آيَةً دَبَنْ قَالُوا سَيْكَ بِسُنْتِي إِنَّمَا أَنْتَ مُسْتَرْ كَيْ مَيْكِرْكِرَ عَنِي كَيْ آية كِرْكِرُوا آيَوِينَ كِرِمْ يَسْتَكَسُوا لَأَلَّا سَيْفَنْ فَأَفَقَنِي أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ما في آية وانتوبة تبقى wallahu a'lamu bima yunzil Allah shine mafi sanin dangane da abin da yake saukarwa قالوا في sun ce inna ma anta muftar wa tufikiru wa fi Allah ce bal aktsaruhum la ya'lamun wannan aya tana daya daga cikin ayoyin da suke nuna samuwar annasikh wal mansukh a cikin alqur'ani a shar'an ta wani hukunci daga baya kuma a zo a shafe shi bayan shuɗewar wani zamani ana aiki da shi kamar yadda aya ta nuna cikin suratul baqara ma nansakh min ayatin aw nusiha نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وبنجد تعالى ما ننسخ من آية abin دمك duk لا آية أو aya au nunsiha ko muka na ati bi khairin minha to za mu kawo mafi alheri saboda abin da muka shafe da aw misliha ko kuma wacce ke kwatan kwatinta wannan shafe hukunci da musanya wani hukunci da wani wannan ganin dama ne na ubangiji sai yana aikata abin da ya ga dama sai shi mai cikakken iko ne cikin al'amuransa da haka sai ce alam ta alam anna allaha ala kulli shay'in qadir baka da masaniya cewa Allah mai iko ne akan komai idan ka dama ya sarrafa hukunci yanzu kuma ya zo ya goge idan ka dama ya sarrafa hukunci daga baya zo ya shafe shi to da aka kai wannan shi ke nuna faruwar annabi wal mansukh a cikin alqur'ani wa idza batalna ayata makana aya Allah na da ikon ya canza wata aya da wata aya da ba an gane ku to a ƙarƙashin wannan akwai matsaloli da dama cikin yi farko dai ba shi iya yiwa a shafe wani hukunci sai lokacin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa amma yanzu bayan tudewar zamani bayan annabi ya riga ya bar duniya wani mutum ya zo ya ce mana ya shafe mana hukuncin kaza kamar yake salloli biyar ya mayar mana su su zama hudu a yini ya goge sallar isha'i ta zo mun so ko ya zo ya ce ya shafe hukuncin zakka ko yake azumin da kuke azinta na ramadana ashirin da tara ko talatin na shafi ce zan so rabin wata a maimakon wata ɗaya ya zama kwana sha biyar to wani mutum yanzu ba zai iya wannan ba haka baya tabbatuwa sai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam domin yadda al'amari yake yadda hukunci baya tabbatuwa sai da nassi sai da wahayi qur'ani ko hadisi to haka a zo a shafe shi baya tabbatuwa sai da nassi dan uwansa aya ita za ta shafi aya ko shafi hadisi hadisi shi zai iya shafi hadisi dan uwansa ko ya shafi aya domin da haya da hadisi ingantacce na annabi dukkanin su wa'ayi ne na Allah Allah ya riga ya tsarkake annabi cewa ma yantiqu anil hawa in illa wahyu wannan shine tabbataccen abin da ya kamata kowa ya fahimta a babin annasikh wal mansukh mas'ala ta biyu an al ayoyin da ake shafe ko hukunce hukuncen da ake shafe su iri uku ne ko dai abin da ya kasance an shafe hukuncinsa da karatunsa babu ayar a sannan babu hukuncin a cikin musulunci a yau akwai irin waɗannan hukunce hukuncen da yawa daga cikin misalin su akwai aya wanda take da a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ayatin sahabbai suna karanta ta Aisha take kana fi ma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam عشر رضاءات يحرمنا ثم نفخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن تفي أداة شم لوجة النبي ينا daga cikin ayoyin da ake karantawa a Qur'ani عشر رضاءات na شايروا irin wanda take haramtar da samuwar auratayya tsakanin mai shayarwa da wanda ta shayar ko kuma tsakanin ƴaƴan da ta shayar shayarwa ce daidai har guda goma sai in mace ta shayar da jinjiri har goma ya karba ya sha da kansa ya saki ba tare da an kwace ba sai kenan ya sake kama mama da kansa ya saki ba tare da an kwace ba biyu har a kai goma to da sai in wannan ta samu sannan haramci ya tabbata to daga baya sai aka shafe wannan sai aka mayar da shayarwa biyar ta zanto tana tabbatar da haramci da haka a yau duk matar da ta shayar da jariri ya karba ya sha ya saki da kansa daya ya sake karfa ya ja ya saki da kansa biyu har an kai biyar ya zama haramun ta aure shi dan ya zama kamar kanta duk ƴaƴan da za su haifa sun to yayye ko kanne na haramun ne ya aure kun bai da kyau to kaga wancan hukunci na goma in shafi wanda da nufi ne na aya kamar da Aisha ta ta faɗa kuma in da ta faɗa cikin Bukhari ko Muslim hukunci na biyu hukuncin da za a shafe karatu aya kan amma hukuncin da a cikin shari'a hadisi ya daga cikin sahih bukhari akwai aya da ce alqur'ani ce ka fa idza zanaya farjumuhuma albatta nakala min Allah wallahu azizun hakim magidanci ma'ana wanda ya taba yin aure kenan idan yayi zina haka wanda ta taba yin aure idan ta zina hukuncin shine a jefe shi har su nakala min Allah wannan narkon azaba ne daga Allah wallahu azizun hakim wannan ayar da akwai ta arziki wadansu malaman suka ce suna cikin ayoyin suratul ahzab wadansu suka ce suna cikin ayoyin suratul nisa amma daga baya sai aka shafe karatunta amma hukuncin cewa har yanzu idan magidanci ya zana a jefi na hukunci na nan a tabbata cikin shari'a saboda annabi sallallahu alaihi a aikace ya jefe ma'is wani mutumin da ya zo ya yi da awarki ya yi zina ya faɗa da kansa ya ba da shaida wa kansa da kansa annabi sa aka jefe sun da magidanci ne kamar yadda sa aka jefe zamidiyya wannan duk hukunta hukunta suna nan duk da cewa ayar annabi ke zuba cikin alqur'ani na gaba na uku ne wanda ga ayar a rubuce amma an shafe hukunci ayar tana rubuce cikin qur'ani amma hukuncin ta an shafe wannan suna nan da yawa cikin alqur'ani mai girma da mace idan mijin ta mutu za ta zauna zaman ta saba ne har tsawon shekara wanda zai ta kona min kuma yanzu na azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayr israf a wani shekara sai za ta tana ta kaba daga ba sai aka shafi sai aka mai da shi ya zanto wata hudu da kwana goma والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا. kaga wannan ayoyin suna nan ire-iren waɗannan ayoyi suna nan a cikin alkur'ani wanda ga nasu suna nan amma an shafi to anan ka iya tabbatar cewa menene hikimar da ke karkashin a shafi aya hukuncin tana nan amma karatun ta baya cikin alkur'ani sannan menene hukuncin da ke karkashin a shafi hukunci kuma karatun aya na nan a cikin alkur'ani ana karanta ta an sa anan da malamai ke bayarwa dukkan aya da za a saukar ana saukar da ita ne ba don hukunci kadai ba don su abubuwa da yawa ta iya domin ta tabbatar da haramci ko halarci ta kai aiki da halarci ko haramci ko haramci tabbatar sannan kuma hikima ta biyu ka yi zikirin Allah da ita idan ka karanta alkur'ani da ita ka yi zikirin Allah an gane ku an gane ku na uku kuma idan ka tashi rubuta qur'ani qur'anin ka baya tukuwa sai da wannan aya to waɗannan al'amurra guda uku ko sama da uku idan an tashi ba gaba ɗaya ake shafewa ba idan ka ɗauki misalin ayoyin da aka shafe hukunce hukuncen rubutun tsananin cikin qur'ani kaga hukuncin da suke nuna wa na yi ko bari shi kaɗai aka shafe amma hukuncin halatta karanta su a matsayin alqur'ani ta yadda in ka karanta su za ka samu ladan wanda ya karanta ƙur'ani, a cikin sallah ko a wajen sallah kuma in ka sake rubuta ayoyin alqur'ani dole ka rubuta da ita wannan hikimar sana nan, amma hukuncin abin da suke na kai ko ka bari shi ne kawai a cikin in an ana ka wancan to ba za a haramta maka wannan ladan ba nan bangaren wanda ko aka tafi tilawata amma hukuncin nan a shari'a kaga an tafi tilawata sai da yanzu ba yadda za a ka tafi karanta qur'ani cikin sallah ko wajen sallah ka karanta da ita a matsayin sai da cikin ayoyin alqur'ani amma a aikace dole ka yi aiki da abin da ka zartar tun da annabi ya tabbatar da hukuncin da shari'anci kaga ya zan shafe wani bangare har yanzu kuma wani bangare ne Yana ba kun inda to waɗannan suna daga cikin manya-manyan matsaloli masu muhimmanci a babun nasir wal mansu sannan yana daga cikin abin da yake da matsalolin da suke da muhimmanci a cikin babun annasu wal mansu shin a iya tafi aya kafin mutane su aiki da ita ko ka'ida ne dun nasi in yi sauka har sai a ta an taɓa yin aiki da shi sannan daga baya a shafe wannan matsala ce da malamai suke tattaunawa a kai to karkashin wannan dan ka fahimci matsala sabanin da yana ginuwa ne kan al'amari kamar haka menene hikimar taklifi a wa mutum cewa yi kaza ko kaza kaza shine suka ce hikimar taklifi abu guda biyu abu na farko al dan kai kokarin aiwatar da abin da aka ce din shine intika an gane ku abu na biyu an ibtila jarraba ta mutum a jarrabe ka ubangiji ya baka jarrabawa Allah ya kalla zai kalkal mota wal hayata min yabluwakum ayyukum ahsanu amala to wannan shine abin da maza ta sahabi sunna wal jama'a suka ci gaba da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina kan haka suka ci amma kadariya sai suka ce hikimar katoliki shine al-imtisalu babu al-ibtilau cikin taklifi to wannan duk wani yare ne wanda ba za ka fahimta ba sai an buga misali wanda suna wal jama'a suka ce hikimar cewa a cikin takliki akwai al da al-ibtilau wannan shine zai ba da damar ka yadda a iya cewa yi kaza kuma kafin kai a zo a kafin hukunci saboda karkashin zai wayi, abu biyu ake so a tabbatar al-imtisalu ko al-ibtilau yanzu cewa wayi ko da baka yi ba wannan ibtilai da ya tabbata to amma a mazhabin qadariyya inda da al-imtisal ake so ba yanda za a ta sai kai sai kai aiki da ayat tun da cewa yi hikimar cewa yi shine al-imtisal to ba yanda za a yi ko a iya shafe hukunci kenan sai ta aikata ta aikata nan ta shafe shine abin da suka to amma da ka'ida zai iya yi wa a shafi hukunci ko da baka taɓa yin aiki da shi ba Allah madaukakin sarki ya yi wa da annabi Ibrahim alaihi salam cewa ya yanka ɗansa Isma'il wannan umarni ne daga Allah cewa ya yanka Isma'il sannan sai zo ya shafi wannan hukunci na cewa ka yanka ku. amma shin ya ya shafi wannan hukunci bayan annabi Ibrahim ya aiwatar ko kafin ya aiwatar kafin ya aiwatar dan ya ga ne a cikin mafarki da ya gani sai zai kira ɗansa ya ga zai inni a rafin manami anni asbab fanzur ma za ta na ga gashi na yanka ta mafarki me take da ya kamata a yace ya abati fa alma tu umar da tajiduni insha Allah min as-sabirin ita ai ka abin da aka umarce ka ni dai zaka sabi da nan cikin mafarki shike falamma aslama wa sallahu lil jabin su biyun sun ne kawai annabi Ibrahim da kansa Isma'il shi wannan ya ta zai yanka wannan kuma ya ta yanka shi wadan da hulun jami'in har ya tayar da shi a kan gocinsa wana daina ku an ya ibrahim Allah ce sun kai kiransa ya kai annabi ibrahim sun tabbata da ruya inna kadhalika najid lil muslimin ka gaskata da umarnin da aka maka cikin mafarki lalle muna yin sakamako na gari ga masu ihsani sai Allah ya ce inna hada lahu al bala'u mubin abin nan da aka maka ibtila'i ne kuma ka yarda da ibtila'i dan haka yanzu a yi tafi hukunci tun da kuka aiki yanzu a ce karkashin taklifi akwai mai da akwai al-ibtila akwai mai al-ibtila wa fadainahu bi dhibin azim sai aka fanci annabi Isma'il da rago a madadin a yanka shi sai aka ce ga rago a yanka a madadin sa aka tafi hukuncin yanka tun kafin annabi Ibrahim ya yi an gane ku to da kun wa a shari'a mu an samu dan zuwa kun to kun to wanda ai da bi an ce annabi ai kafin a fara aiki da ku kuma aka ce an yi ku nadikum rasula faqaddimu bayna yadai da jawabin ka. da duk wanda yazo zai gani da annabi yin annabi da cikin jama'a sai aka ce to ba zai yi aka kawai a aka kira annabi ko ba gefe guda dan mutakin ka ba sai ka fitar da wani abu na sadaka kace a ba wanda kake zauna a wajen to sannan sai ka dauki annabin ka je gefe guda kai gane ka amma haka kawai ka tafi kyauta da zai فقدموا بين يدي جواز الصدقة ذلك خير لكم وأطهر to kuma can sai ce a aikatun an tukaddimu bai ne dai da jawabin sadaka fa iz lam taf'alu fa taba Allahu alaihi tun da baku riga kun aikata ba kuna ganin abun na da wahala to Allah ya riga ya san to yanzu ba sai kun yi aiki da shi ba ba wanda ya fara aiki da wannan aka kace ta da ita da wasu ayoyin da ba ni hakuri kila wannan yaren galibi ba ku fahimta shi yasa bana nufin hantawa amma na san dai masu wa'azi da masu karantarwa da malaman makaranta duka an fahimta ku to waɗannan duk suna cikin hukuncin hukuncin da ya kamata abu na ƙarshe kawai da zan faɗa mana Allah ce ma nan sabu min ayatin aw nusiha la tusayrin minha aw mithliha wannan zai fa'idance ku saboda akwai waɗansu daga cikin fantararrun mutane da suke inkarin yiwuwar annasu kullu kuma ta iya kafa maka hujja da wani abu na alqur'ani ko da wata shubha wanda za ka ba su ansa a lokacin za ka ne irin waɗannan bayanan sa sai maka maka wajen ba su ansa abu na ƙarshe Allah ce duk hukuncin da muka shafe na ji da sai min ha'a musulmi to za mu kawo wanda ya shi ko kasan kusan yanzu ke da idan an shafe hukunci sai a kawo wanda ya shi to wannan wanda ya shi kyau ta fuska wanda ya fi ta fuskar saukin aiwatarwa ya zanto wanda aka shafe shi ne mai tsanani wannan kuma shi ne mai saukin aiwatarwa ko wanda ya fi ta fuskar lada ya zanto wanda aka shafe da sa kadan ne yanzu aka canja ma da wani wanda yake mai lada wani yake nufi cikin biyu duka biyu ta yiwuwa a shafe don saboda mai tsanani ne sai a kawo maka mai sauki yanzu yadda ta mace idan mijinta ya mutu a ce ta tabbata da shi ne shekara daya da kuma cewa wata hudu da kwana goma wanne ne ya fi ni wanne ne ya fi sauki shekara ɗaya ta fi ni su da aka fi aka dace da aka kawo mai sauki na ta sai ni min haji an gane su to da aka ga wanda za a kawo wanda ya fi abin da wanda ya fi sauki to amma a iya kawo wanda ya fi ni ta fitar aiki amma ya fi wallaka kamar lokacin da aka karanta azumi da an ba da zaɓi ne in ka dama kai azumi in ka dama ka sai da buki ne duk wanda kai yayi in ka dama kai kwanaki rabi na azumi rabi kuma ce da buki ne duk wanda kai yayi amma daga baya sai aka tafi hukunci aka ce dole azumi za aka ce kuma shi da minkum shara falaysa hukuncin zaɓi na cewa in ka ga dama ka ciyar ko in ka ga dama kai azumi da hukuncin cewa lalle azumi ne za ka yi ba magana sa ka yi wanne ya ne wanne ya babu ya sauki cewa ya azumi kada ya kusa ne ka ga san gurin an shafe wancan mai sauki ta fuskar kai an kawo mai tsanani ta fuskar mai aiki to amma wancan mai sauki din ta kuma ladan su zai zama kaɗan, wannan mai tsanani kuma ladan su zai zama mai ya rubin wajen yawa dan haka dai na tafi sai rijina a misli hadisin da sauran hukuncin hukuncin masu tarin yawa karkashin wannan aya karkashin wancan idan ka duba cikin littattafan tafsirai da kuma da cikin usulun fiqhi ka fara samun abin da ya kamata a takaice dai ganin damar Allah ne ta bi hukunci da wani hukuncin ya canja da wani wannan ko yana faruwa ne kadai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka lafiya قل نزله روح القدس من ربك بالحق ربهم ثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل كتيد نزله روح القدس wanda ya sauka da wannan alqur'ani shi ne ruhi mai sarki wato mala'ika jibril kenan min rabbika daga wurin ubangijinka bil haqqi ya sauka da wannan alqur'ani da gaskiya yusabbitu alladhina amanu domin ya tabbatar da waɗanda suka yi imani abin nufi su waɗanda suka yi imani yayin da duk wani adadi na ayoyi suka sauka sai su ƙara musu imani akan imanin su na da an gane ku wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadat hadhihi iman amma alladhina amanu fazadatkum imanan wa hum yastabirun shine bi sabbita na amanu dan Allah ya tabbatar da waɗanda suke masu imani akan imanin su na da wa hudan kuma ayoyin sukan zanto shiriya ne wa bishra su zanto bisharar musulmi da musulmi wato a nan gurin Allah na nufin cewa saukar da waɗannan ayoyi da wacce aka shafe da wanda ta shafe sun duk aike ne daga wajen Allah kuma ya aiko ne ta hanyar mala'ika ba wai wasu wasu zuci ba ko son zuciya ne annabi yayi nazzala ruhul qudus min rabbika bil haqq sana a cikin kalmar na nazzala bai ce ba an anzalahu an gane ku akwai mahi tsakanin anzala yunzilu wanda masarin da zama to inzal wannan kuma nazzala yunzilu masarin da zama to mai tanzi, idan an ce anzala da abin da aka saukar da shi gaba daya a lokaci amma nazzala da abin da aka saukar da shi lokaci bayan lokaci kashi kashi aya aya a saura limfina an saukar da su ne gaba daya kifa asan wahida a dunkule aka saukar da asaura a dunkule aka saukar da lisila annan musa ya tafi gani ne ya dawo da ita wa na lahu fi alwani, min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay aka ce da shi fa khudha bi quwwatin wa amr qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha la uridu daral fasli da aka wannan sai a ce an zara amma qur'ani kuwa kashi kashi aka saukar da shi yau a saukar da aya biyar wata rana goma wata rana ma ba abin da suka to wannan sai a ce nazzala ذاك الذي الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه في وانزل التوراة يجب ونزل التوراة نزل عليك الكتاب صور كفي كفي اذكرك الذي وانزل التوراة صور كبادية والانجيل اذا ما من قبل هدى للناس sai kuma cewa anzala alqur'an dan ya bada labarin saukar da shi daga kallon al-mahfuz zuwa ga saman duniya ta daya shi ma ta saukan ne gaba daya amma nazala alayka wannan kake haka ba za ki ba anzala ilayka to dalla ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ولقد نعلم أنهم يقولون وبنجي يجي للي منا دمثل يرسوسنا تيوا إنما يعلمه بشر wai wanda ya koyar da annabi wannan qur'ani bashar wani dan adam haka suka ce wai wani yaro ne ba na tsare mai suna Zubayyatu waɗansu ce sunansa bal'amu waɗansu ce sunansa kaza wai shi ne ya rincewa annabi imla'i na alƙur'ani sai annabi ya so ya da hawa ya ce wahayi a kai shi ne Allah ce mun san wannan abin da suke faɗa cewa wani ɗan adam ne ya sanar ce ka alƙur'ani sai ce amma sun manta lisanul ladhi yulqiduna ilayhi ajamiyyu harshen da suke zargin ka da ke cewa mai wannan harshen ya koya ma Alƙur'ani, ajami ba ajaman harshe ne mai shi ba balarabe ne. shi wannan yaron da aka ce ya koyi da kai ba ma ya ji larabci wa hada lisanun arabiyyin mubin shi ko wannan sako da kazo da shi wanda yake cikin harshe ne na larabci mabayyani ta yaya za a yi annabi balarabe ya zo da balit littafi wanda yake balarabe sai a ce a ah, ga wani tangulun wanda yake ba farisi ko wanda yake dan kabilar romawa ko wanda yake dan kabilar turkawa a cikin sunan annabi ai ba sai wannan shine hujja mai kwari wajen mai da martani Yaran da ake da'awar ya koya wa annabi shi ba balarabe bane qur'anin da annabi zo da shi kuma balarabe ne kafi ya ya za a yi koya musu shi ne ma'anar lisanin da zai yulhiduna ilayhi ajamiyyun idan sai ajam wanda yake baya bayyana da magana duk wanda ba balarabe ba sun ce masa ajam saboda harshen larabci ya fi kowane yare na duniya jari na kalmomi duk yaren duniya in ka kusanta shi da larabci za ka samu wannan yaren yana da talauci ta fuskar ɗaiɗaikun kalmomi ko ka bulari din ka fahimci ka ba irin yadda larabci ya saka to da haka wanda ba balarabi ba da ce da shi a'a ma'ana wanda ba ya da fasaha mun duk fasaha in ba larabci bane ba fasaha ba ce ma'ana yana da karkatar da uwa ake kenan in ka ji an faɗi fasaha to ba a maganar larabci to shi sa Allah ya zafi shi suka da alqur'ani jalla jalla إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون shine ma'anar la kuma ba. Allah ba zai shirye da su ba shirewa daga mankatar Wani lahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi innama yafsir al-kadhib alladhina la yu'minuna bi ayati Allah lalle waɗanda suke kirkiran ƙarya su ne waɗanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba amma mutumin da ya san cewa wato ya yi imani da ayoyin Allah ba zai rinka kirkiran ƙarya ya dingina ba an Allah subhanahu wa ta'ala ba wa ulai ka kadibun kuma irin waɗannan su ne makarita tabbata abinda ake nufi da wannan aya mayar da martani game da maganar mutanen makka cewa inna ma anta mukta qur'ani fil ce ya Allah ce a'a wanda ke kirkiran shi shine wanda bai imani da Allah ba shine zai kirkiro kariya a cikin ma Allah ba a yi masa wahayi ba yace an yi masa ba ba shi hukunci ba yace an ba shi ba ba shi annabta ba yace an ba shi wanda bai imani da Allah ba shi zai faɗi wannan amma annabi da ya imani da Allah ta yaya zai kirkiro kariya a cikin ma Allah ba zai yi ba shi yasa yana daga cikin babbar hujjar da sarkin Romawa Irakal ya kafa hujja da ita lokacin da ya kirawo su Abu Sufyan da ke tambayar su halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tambayar yace al kuntum tattahimuna bil kadhibi shin da san san annabi na yaro sun kafin a turo su manzo kun taba zargin sa kun taba samun su laifin yayi karya da suka ce la Karya dai kun kai. kai yake ma kana li yada al-kadhiba ala an-nas wa yadhhab fa yakdhibu ala Allah ta'ala tunda ko ko da ke kun mutane ba muku ƙarya babu yanda za a yi wa ubangiji kai sai wa sai annabi ne daga cikin yake inda kun taba lissafta shi a tarihin makareta to ba sai a ce ya koma ne cikin halin sahaba ila sirati al-ula amma bai taba yin ƙarya ba da sai ya yi wa mutane ƙarya yi wa Allah ƙarya إلى التي إنما يسر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ما تكر كلام في إيمانك من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم karkashin wannan aya imam al-qurtubi sai akwai matsala ɗaya ɗaya har ashirin da ɗaya Gugu ba mu da lokacin da zamu koro su mu ce da ta ɗaya har ta zuwa ta ashirin da ɗaya sai dai mun mutu littafin ɗan ka ka duba kai ma ka leko Allah ce mun kafara billahi min ba'di imanihi duk wanda ya bijire ma Allah bayan ya yi imani da Allah ne an gane ku? illa man kufriha sai ba wanda aka tilasta shi wa kalbuhu mutma'innun bil iman al'ali zuciyarsa tana nutsa da imani walakin man sharaha bil kufri sadra amma duk wanda kirjinsa ya yalwaci karban kafirci ya karbi bakuncin kafirci fa alaihim ghadabun min Allah to irin waɗannan suna da cikin Allah akan su wa lahum azabun azim kuma azaba mai girma ta tabbata to a nan gurin kenan duk wanda ya kafa sai ma Allah bayan yayi imani abin yiji bayan ya gamsu da Allah daga baya sai ya bude da masa bayan ya san hukuncin Allah daga baya yawa hukuncin na Allah ta waye ya rena masa to irin waɗannan su ne wanda kafirci ke tabbatuwa a an gane ku da wannan aya ne ake kafa hujjar cewa dukkan mutumin da aka tilasta shi cewa sai ka saba ma Allah in ba haka ba a raba ka da ranka sai ya kasance ya saba ma Allah din ba dan yana so ba sai dan tilasta shi hukuncin wannan saban baya hawa kanka yan aikin fasikanci ne baya mai kuci ba yan aikin bid'a ne baya mai da dan bid'a yan aikin kafirci ne baya mai da kafirci ko da abin kafir an gane ku wato anan gurin ne kina aka bada dama rabuta ki aka ba saboda lokacin farkon musulunci ana maka dan ayyuka maka sahabai ba su da yawa mummune ba su da karfi ba su da mai kare musu ba to sai a samu mutum ana musu azaba domin irin bilal wanda za a kaji a cikin sahara a rairayi da tsakiyar rana a kwantar da shi ba riga ko tufafi a jikinsa ba a kai kun faɗa ba a rana a da su dutse a ɗora nan gurin ana cewa dole sai ya kafa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dole sai ya kujere mu Allah su ko na cewa ahadun ahad ahadun ahad eh, yana tabbatar musu da tauhidi Allah dai shi kadai ne ba shi abokin tarayya Allah dai shi kadai ke ba da abokin tarayya bai yace shi da namu Allah ke to irin wannan tsananin da yayi yawa shine sai Allah ya saukar da wannan hukunci cewa idan tsanani yi tsanani babu ne ka ansa wa kafirai da baka amma a zuci baka tarbi ka ansa musu da baka cewa ka yarda da abin da suke yi amma zuciyarka tana nutsu da imani an gane ku shi ne illa man ukriha sai fa wanda aka tilasta shi ya faɗi kalma ba daidai ba ya faɗi kalmar kafirci wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa na natsa iman imani zuciyarsa na cike da imani amma ya furta da haka kawai dan yusira wannan babu laifi a kansa wane ne wanda laifi ke kansa walakin man jarha bil kufri sadr wanda ya zaɓi kafirci har zuci ba a harka ba kadai har zuci ya yarda da wannan abin to shi ne wanda yake wato fa alaihi ghadabun min Allah kenan wannan cikin Allah zai haukan su ya riga da baka bin to malamai da dama sukan koro hadisin amma cewa sanadiyar sa ne wannan aya ta sauka amma rubin ya zuwa lokacin da zai hijira kafare suka tare shi suka yi kai masa nau'ika na azaba har sai da ya faɗi bakar magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda faɗin bakar magana da Annabi ko zagin Annabi kafirci da haka ya tafi Madina yana mai takaicin abin da ya yi kafin ya ƙara sa madina wannan aya ta sauka wasu ke ba da labarin aikin din da ya Allah ya yi kuma ya zama rahusa da dukkan wani musulmi da zai shiga hali makamancin nasa da nan har ya zuwa kafin kiyama tunda ayar ba ta ta ba kafin ya zo kawai sai da annabi yana cewa rabi albayt rabi albayt wa na kasuwanci yayi riba kasuwanci yayi riba an gane ko da ke ce kalmar rabin bai'u ta sauka ne akan su hai wato waɗansu kuma sun ce a kan amma ma'ana ne ko me da ake ciki ayar ne tana da alaka da wannan abin da ya faru da amma rubiyar. Ko da ganin Allah ذلك بأنه مستحق الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين abin da aka faɗa na cewa fushin Allah ya tabbata a kansu shine zalika wanda hukunci ya tabbata ne a kansu sai annahu mustahabbul hayatid dunya saboda su sun zaɓi rayuwar duniya alal akhirati akan lahira sai yadda suka zaɓi kafirci a matsayin addinin su wa anna allaha la yahdi al-qawm al kuma Allah ta'ala baya shiryar da waɗanda suke kafirai shiryarwa ta zaman kadar sai yadda zai dakatar da su kafin ya daidai baya shiryar an bayyana ku to wannan duk na nuna kenan sabin su da ke ake wa mutum hukunci amma wanda aka tilas zaki ba ka masa hukunci da wannan ko da ya faɗa kalma ta kuma wannan ke ya malamai suke cewa lazimul qawli laysa qawlan lazimul laisa laysa abin nufi kalmar da za ka faɗa a baki abin da suke haifarwa baya nufintar ka a ce maka ta kaɗe sai in ka amince da cikin zuciyarka an gane yanzu mutum ya fitar bakar magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama da baki menene hukuncin wannan magana zuci ne ko mutum zuci ne karza mutum ya zagi annabi ko fitar bakar magana da ya to amma sai mutum ya faɗe ta da sukutan harshe ba da niyya ba za mu ce ya zaka baka sai mutum ya faɗe ka dan an tilasta shi ba dan zaɓin ba sai mu ya zaka ba ba za mu ce ya zaka ba to haka kuma idan mutum ya faɗe ka da jahilci kalma sai ba za mu mola da su shafi annabi amma bai san hukuncin ta ba a shari'ance cewa yana iya kai mutum ga wannan matsayin shi sai ya faɗe ka da jahilci to wannan kuma za mu ce ya zaka duk ba za mu ce ya zaka ba da aka dole ne kafin ka saukar da kalmar kafirci akan kowane mutum da imani sai tabbata dole sai ka tabbatar da karsa sun cika kuma babu waɗansu mawani shi ne abin da ibn taymiya ke maimaitawa yace illa ba da tawaffur shurut wa intifa'il mawani hatta tatawaffar shurut wa tantafi mawani dole sai karsa sun cika kuma babu wani mani wannan wani yare ne mai muhimmanci cewa ba ka iya tabbatarwa da mutum hukunci sai ka bi ka'idoji sai ka bi dokoki yanzu duk wanda ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah musulmi ne wannan musuluncin nasa ya tabbata da yaqini saboda mai ya furta kalmar da ita ce mabudin musulunci wannan kalmar yanzu ka ji ta yaqini ce cewa wannan musulmi ne to sai yayi wani abu wanda a zatansa wannan abun kafirci ne sai ka sauke masa kalmar kafirci a kansa ba za ka saboda wannan zaton da kake yi ba zai iya zuwa ya kori wannan yakini ba tabbato kalmar shahada sai yakini ne wannan abin da kake zato a zuci kuma zato ne zato ko baya iya zuwa ya dauke wannan hukunci wanda yake ne yakini da haka dole sai ka bi diddigin sa sai ya faɗe ta ne da zabi ko tilasta da kai ya faɗe ta ne da jahilci ko yana cikin sani ya faɗe ta ne bisa da zabi ko ba zabi bane ya faɗe ta ne da kuskure ko tukun da baka ne ko kuma ya faɗe ta ne da niyya kafin ka iya tabbatarwa da kuskure da haka Allah ke istahabul hayatu dunya to zaba shi kai suka wannan la la yazukum al-kafir أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون أولئك الذين طبع الله على قلوبهم إذن وأن نسوني وأن الله يسنع ريتي أكن زكاتهم طبع الله على قلوبهم الله يفضل كل زكاتهم وسمعهم يجنس وأبصارهم كجنون ba sa iya amfani da zukatansu wajen har da ce al'amuran da za su amfani su ba sa iya saurare saurare na fahimta ba sa iya gani gani na basira wa ulai ka humul ghafilun kuma irin waɗannan su ne gafalallu dan Allah ke la jaraba babu shakka annahum fil akhirah su masu irin wannan hali a ranar lahira humul khasirun su ne tababbu dukkan wani tababbe ta da wata a bayan wannan Allah ne kare ثم إن ربك للذين آجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله يقول إن ربك فنزل لأبنجل تعالى للذين هاجروا جنكني لغدا لتكي هجرا من بعد ما قتلوا bayan an fitine su an gane su sun maja majahadu sannan daga baya bayan sun yi hijira suka zo kuma suka yi jihadi wa sabaru suka yi hakuri wajen bin Allah Inna إن ربك من بعدها لغفور rahim lalle ubangijin ka min ha bayan abin da ya faru a can baya na kurakuran su na gafur rahim zai zo mai gafara a gare su kuma zai zanto mai jin kai a gare su wato wannan na nuna kwalalan hijira wato sai duk waɗanda suka yi hijira wannan hijiran na zama sanadiyan a musu kurakuran su na kafinta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 مطمئنة كان نصيب فأنت كنا بكى لكم زمن لا فيها يأتيها رزقها لقدم من كل مكان arzikin ta yana zuwa mata a ragadan ayalwata min kulli makanin ta ko ina daga cikin sasannin duniya amma fa kafar da ni'umillah sai wannan alƙarya ta kafirce wa ni'imomin Allah fa azaqa Allahu bi basil ju'i da ubangiji ta'ala ya tantana mata tufafi na yunwa wal khawfi da kuma tsoro bi makanin yasna'un saboda abin da suka kasance suna aikata misalin wannan alƙarya shine birnin Makka birnin makka sun kafin turo annabi sallallahu alaihi wa sallam sun can fil azal lokacin da annabi ibrahim ya zo ya roƙon wa wurin alkhairi mun gane ku ya roƙa arzuta mutanen wannan wuri ya roƙi Allah ya mayar da wannan wuri ya zanto amintacce rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq lahu min ath-thamarat ko rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam Yaro ya roƙi a mutanen wannan wuri da dukkan dangin kayan abinci da kuma zaman lafiya to wannan kasa sai wurin ya zanto wuri na hada-hadar kasuwanci yan kasuwa daga sham za su ɗauko hajar su kawo maka da kayan abinci da kayan marmari ne daga yamma haka haka daga habasha haka daga kowane sasanni sai ka zo abin da ba za ka samu a wata kasa ba sai ka samu a makka shine Allah ya goranta musu a walam yarau anna ja'alna haraman aminan ويتخطط الناس من حولهم حفظ الباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون وبنجي سألك يقول الكافر في ديسا ولي يزن تو أمن تكي كم يمعي دوري يزن تو متى ترى متى ويزن جعل البيت مصعب خلينا ولوك سند عاك أن نبي الله عليه وسلم ينزل كوتا أن يمس في الدنيا ذا كوتا تلاحظ كوتا الدنيا ذا لنسى يزن تو أمن هو إلا أنا زبر جيني بند جرن أنا كسد في بند جرن وأنا نيمة جيني جرمان ko ina ana yunwa wanda garin ga kan lahira an turo da annabi an zaɓi makka ta zanto ita ce ummul qura ita ce uwar alkaryu gaba daya kowane gari makka ce wato tutar ya zanto daga nan ne mabubbugan alheri da zai ke kowace duniya to a maimakon su imani da Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya kasance sun yi wa Allah godiya kan ni'imar duniya da ni'imar lahira ta kafara da annabi Allah sai suka bijiri suke adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam suke kokarin ma raba su da rai to annabi sallallahu alaihi wasallam bai wata wata ba sai ya daga hannu shi Allahumma ja'alha alayhi sinin da sinin Yusuf ya Allah ka jarrabe su wato da shekaru na bari irin yadda ka jarrabe mutane a lokacin annabi Yusuf alaihi sai ko aka zo aka samu fari aka samu yunwa aka samu fatara shi ne fa za ka Allahu libasal su'i da Allah ya musu tufafi da yunwa wal khawfi da tsoro bima kana sanawun sai da ya kasance mutane suna daukan zaki da dabbobi suna jikawa da ruwa su ci a matsayin abinci mushe ake ji a daji kana kamawa a fata a cikin gata buke a zo a zafka ta da ruwa a duma mata a ta haka saboda yi yau a za a Allah ku ba su zuwa kofi bi ma ta mai sanu dole sai koma wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce dangin ka ne dan uwanka ne sai ya za ka dawo musu wannan sallallahu alaihi wasallam da annabawa masu ne sai roƙon Allah ya wannan abin an gane ku kafin kai din Allah ya dauke wannan matsala wadanda suka ce an kai to a take dai wannan shine misali wannan abu ne da Allah in ya ga dama zai iya mai tafi a kowane lokaci a kowace sa ko da yake dole ku ga da kuna zaune cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya da yaduwar arziki zai ba zai tashi daga nan gurin zai tafi kano ba zai tashi motar sa ba sai karfe takwas ya tafi idan barci ya kama shi a hanya ya kwanta ya barci ya fashi na karfi ba shi tsoron kowa da dare ba da fasin da ina shekaru goma sha biyar da suka wuce shekaru ashirin da suka wuce duk mun ga wannan ka tashi daga nan ka tafi hoji ka tashi daga nan gurin ka tafi yola duk cikin dare ba abin da ya dame ka ba ka jin tsoron yan fasafa ba ka jin tsoron fasafa sai suka ce ni'imomin nan da Allah ya mana na zaman lafiya ni'imomi na auduga ni'imomi na gyada sun kafin man fetur ya zo ni'imomin noma da Allah ya ba mu mula bai da muke da su da ruwa ya cikin wannan yankuna nan sakamakon gota Allah ta muka bijire mata sai muka mata saurin kai sai kasance babu wata shekara da za ta zo sai ka ga wani sabon yayi na sabawa ubangiji har ma shekara ɗaya nisa ba wani wata da zai zo sai ka ga sabon yayi yanzu kila an kasancewa duk kowane mako sai ka zo sabon yayi na sabawa ubangiji lokacin da al'umma ta zama haka fa kafarar da na'u lillahi kenan fa azaka Allahu libas ba su wal khawf ayo sai ka tsaya abin da ake ciki kenan ga goro ga kuma yunwa mutane suna yin yunwa ba wanda ta san abinci kenan ba wanda ta san arziki a hannun mutane ba wanda ta san ya su asibiti ga tarayyar ilimi mutane suna cikin rashin zama lafiya ba amintuwa wajen zurga-zurga daga gari kaza zuwa gari kaza ko da rana ma ba wai sun بما كانوا يصنعون وانا سبب عبد مثلا في جائحة كوان بعد ينسى أي وانا قبيتي تنجا واسمتا نسين تنجا فتكر على تأثير خلاص الأوبيدين ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قومه حتى يغيروا ما بعقوتهم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 daga cikin manyan kafar maka haka riban ce waɗansu a matsayin fursunonin yaki da Allah ke kafa kulu min ma razaqakum Allah ko mu ne ku ci daga cikin irin abin da Allah ya arzuta ku halalan tayyiba na halal wanda yake da tsada wa shukuru ni'matallahi kuma ku godewa ni'imar Allah ta'ala da yi muku in kuntum iyyahu ta'budun matakan dai kun kasance ku masu bauta ne zuwa gare shi kadai ba ba da إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باب ولا عاد فإن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة سندي كأي وبنجدي يا هرم كامك موتي لي والدمى لكم جني ولحم الخنزير لكم نام على وما أهل لغير الله به da abin da aka yanka da sunan wani Allah ko abin da aka yanka domin wani Allah dangogin ababen nan guda hudu haramu muke shi ne dukkan abin da aka Zai ne ta hannun jibin yi kitan ko da shi a kibal ya sa da ya ba ko ya ce zai narka wannan kitse din sai ya kasance ya amfani da shi wajen gogawa jirgin ruwan sa da na kasa ko irin kwale-kwale din nan don saboda kar tasirin ruwa ya sa wannan kwale-kwale ya lalace ya rage saboda ruwa yau da gobe ana sa a mai a shigo to duk wanda mutum da zai na mutum zai rasa da an rasa wannan kwale wa ma ubilla da zai rinda da shi shine abin da duk aka yanka ba a kan Allah ba duk mutumin da ya yanka dan gunki ko yi yanka dan neman kusanci zuwa wani wanda ba Allah ba da mun wannan din ya yarda da shi ko da yana jin tsoron in bai yanka ba zai yarda da shi ba in ya yi yana son yarda da shi to ko ya ce bismillah da akan abin da yanka ba za ku hukunce ne da kyau abin da guda biyu dabba ta halal mai yanka ya kashi yanka sai sai mai bismillah da sunan ke amma ya yanka mai dan Allah wannan hukunci da daban dabba sai rago na halal mai yanka ta ce in yi to bismillah amma a zuci dan neman kusancin wani gunki dan neman kusancin wani aljani dan neman kusancin wani wali dan saboda an yi yaƙi an ce shi sai yaƙi inda a yanka ba tana komawa kan ko ya ce bismillah ba za ta ba dan ka fita kuma shi kun fahimta da kyau da shi ne sokul islam ibn taymiyyah ke cewa yawan ne kuma muni tsakanin guda biyu tsakanin mutumin da ya yanke dabba dan Allah amma sai ce jismi mafi yake wannan haram ne da kuma wanda ba yanka wato dan neman kusancin wani amma sai ce jismi lafi ita kuma haramun ne amma wanne da haramta ce da girma wanda ne na biyu ne ya girma ko da ya ce jismi lafi ba ya nemi kusancin wani ba wannan neman kusancin da shi ai bauta ne ba bauta wani Allah ce ya amma wannan a zuciyarsa ya nemi kusancin Allah wajen kuskure ne da yi da wasu ne ko ya yi isti'ana da sunan almasi wannan da kusa da shi da mutum yake ba haramun ya ba ta zuwa ita amma wannan da zuci ya yi ta haka ibada ne shi shirka tafi. dukkanin su ba a ci haramun amma haramcin mutum ya kuma wani girma wa ma uhilla li ghayri Allah ومن اضطر غير باغ ولا عاد duk wanda yake da su غير باغ ba tare da iya ba tare da iya da iya ba ba ba tare da zalunci ba wala عاد ko iya da iya ba fa inna Allah ghafurur rahim to Allah ta'ala mai gafara ne ko mai duk ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم فتوجههم من نصر غير باب ولا عادل fasara su shi da dukkan wanda yake da غير باغن ba wai zalunci ya yi ba wala adin ba kuma ke kare ya ka bane ba fa inna allaha ghafurur rahim to wannan ubangiji ya gafarta masa ya gamji ma'ana idan tilas kuka a daji ba ko a wani wuri kuke da baka sami abu ba sai mushi ko da ita ce ba ba gaba babu ayaba babu mangoro babu abinci sai to wannan ya halatta ka nan saboda larura an gane shi ne fa'idan al-darurat bihu al-mahdurat karkashin wannan aka dauka to wajen wannan cin muke din da aka ce ya halatta kake za ka ci ne ba sai ka tsoko ba a'a gurgurin yadda za ka ji dadin biyu da zaran ka ƙara wani abu sama da rashin jin yunwa yanzu wannan nafila ne kai ya zama a sannan ya sa ka ce gaira babu wala aiki haka kuma wanda ya soya buje din kafin ya kai ga ci sai ga mai gida sai ga mai galin rogo sai ga mai rogo da babbe sai ga mai mutane nan gurin kuma ga soyayyen rai da baya cewa tun da ya soya da ya ci dan sai ya haka rami ya kulle wani idan ya ce ya ci ya zama adis da mun da shi sa Allah ya kuma mutsaba da ba rabe wala adis dole sai in kila sai ba da ma kai mutum sai da riya Allah to wannan sai zun doka inna Allah ya kudu an gane ku amma wannan ba shi ke nuna cewa sai matafiyi tafiya ta hara idan ta samu mutu karkace ba kamar da sun kuma lamun bikin suka ce idan sai tafiya tafiya ta haramu, tafiya ta sabo an gane ku suka ce ba za ka yi kasar ba ba za ka ajiye azumi ba kuma ko yunwa za ta kake ka rahusar cewa ka ci mutu sai ba su tafi dogon da dan sun ce ba mun tsara da da bala'adi in ka zarka ka ko ka zama baji ko ka zama adi ya ga budajjen bawa ya zama adi wane ne wane ne ya zama kaza duk kaza sannan magana ba hasu ba Ba ka daban rahutar da shari'a ta ba baka dan kasancewar kuma ta biyu daban yanzu din kai ku ka sai ka kasance mota ta lalace muku a daji kuka rasa abinci ga kuma mutu sai ka ci dan saboda tafiya sabo cin cin nan da kai zai bayi zuwa da kake kanka yanzu kai ne ji da da ta tafiyar ka ta sako da ta kuma ka kashe kanta. Allah kuma ya ce wala tasulu anfusakum Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila salih ku ka gudu da dai mai da sun yi kanka yanzu to yanzu zai ji ɗaya kike da shi ne da tafiya da shirka wato baka saba Allah ta'ala ya idan kai tafiya ta sako lokacin sallaye sai aka ce ba za ka yi kasar ba yanzu ka ka yi sako bi ga fitar da sai sabo da kuma ka saba sunnar annabi tunda a dukkan da yake da yanda annabi yayi haka ne yake duka duka sallah ba halin da yanzu da kai wani abu ka saba annabi Allah ko ya ce wa in tuti'uhu tahdu bal hadha alladhi yukhalifuna al-amr asalin sallah kan ba a hadisin Aisha sai da dan haka a jiji ake duka salloli amma sai aka tsara a zama hudu a sallar mazaunin gida aka kyale biyu a halin tafiya wannan sai nuna in ba mazaunin gida suke ban wadan su malaman suka ce in ka suka ba ta sallah kana maka ji ka suka suka ce ba ta sallah da shaida biji ba aka hadisi ba da aka abiji fasidat bil abri sai da aka zo sallar zaman gida sai aka tsara shi da mazaunin gida wa ubu ya su safari wanda ku yi kuma abu kare mata ita yanzu ne kara yayi saboda haka karka ce nan da zai sabo su ba za ka yi kasar ba zai kasance ka haɗa laifi guda biyu an bai da ku to sai Allah ce wala taqulu lima tasbu anfusukum al-kadhiba kada ku yanka fada saboda duk tawar da hakan ku suke yi na ƙarya kar ku rika cewa haza halalun wa haza haramun ku ce wannan abu halal ne ko dan sun zuciya ko wannan abu haram ne dan sun zuciya su likaftaru ala Allah al-kadhiba dan ku ce ki ƙarya ku dinga ma Allah إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون duk wanda suke kiran ƙarya su dinga ma Allah ba za su taɓa rabota ba gobe kiyama mata'un qalilun dan jin daɗi kaɗan ne za su samu a duniya wa lahum azabun aliyyah sannan kuma suna da azaba mai rafi gobe kiyama Allah kai وعلى الذين عادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى الذين هادوا حرمنا ولن وطن بسكة سوء يهودا وعلي حرمنا ما قصصنا عليك من قبل من هرم ان إلى الأبن لمكبات الأباري جاء shine wa alal ladina hadu harramna kullu fi dhukr wa min al-baqr wal ghanam harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw ma salafa yad ذلك جزيناهم بغيهم وإنا لصادقون وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقتله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل wato saboda sakon yahudu sai aka rinka haramta musu ababen da za a lalla dan a lallasa su dan a kore su shine mun haramta musu irin abin da muka ba ka labari mun haramta musu irin abin da muka ba ka labari dan baya ayoyin da muka wa azlamna wa hum mutazalin ba walakin kanu aqsamu yuzun su da suka kasance suna zalunta kawunan su ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجوالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك sannan ka sani lalle ubangijin ka ta'ala lil ladina amilu su'a bi jahalatin mu'amalar da game da waɗanda suka aikata mummunan aiki bi jahalatin da gangan a nan wai ba da daɗin dukkan wanda ya aikata ma'asiya wanda ya san cewa wannan ma'asiya ce shine bi jahalatin ne ba wai wanda suke san aikata ba su san wannan ma'asiya ba ce wannan daga cikin shi ma'asiya رجع أنهم مجال الخطأ والنسيان وما استكره عليه ثم تابوا من بعد ذلك فلن تسلكوا بايا من سكيتهم وأصله وأن سكت جودة أيديهم إن رفض من بعد هذا غفور رحيم lalle ubangijinka min ba da bayan ita waccan abin da suka yi na mummunan aiki kan da gafurur rahim zai zanto mai gafara gare su sannan ko mai jin kai a gare su ina ganin saboda lokaci sai mu rasa nan abin da muka faɗa dai Allah kuma muna dan da su kusa Allah ya shafe mana an ce gobe da safe idan Allah ya kai mu akwai lakar da za a yi a kai ijisa da kusurkun kunsansa a babu mani a islami kanka. Alam ne kan ta farko yake cewa shi ma ya shi ne a ma'aikatar amma ya kasar noma da kusurkun kuma Shi haka ya so in zai nuna ya ne duba kan wasu da ya fi da amma amma da kowane da kowane da ta da ta da ta baya halatta sai dai ya nema daga su hukumar da suka tura shi da ka'ida idan an tura ta aiki ai ya kamata dama a ware maka kudin tafiya da zuwa dawowa da guzuri da kwanan wajen da sauran akwai wannan tsarin da cikin aikin mulki aikin da ya kamata ka nema amma idan an yi sun sa'a ba za ka ba to idan ka da kaji za ka ya halatta ka dauka ka yi amfani da shi don cin da ka amma sai ka rubuta report da kakkar report da zo ka gabatar cewa ba da shi kaza kai kaza da shi ka da shi kaza kai kaza da shi ka bayar arziki wanda wanda yake daidai laruran ka wanda abin da baya cikin larura Ni yana da wani kansa a wajen yayin da sai ka ana zuwa da kuma wata mata. Ni wannan kansa yayin na ka da yayin na kuma yana da ɗan uwa manya manya da kanne da kuma samun alma bukata da kuma iyayen wanda ya kamata ba wani baki biyan kuɗin da kuma wannan zara. Waɗanda suke magadan da duk wanda suke masu cin gadon lokacin da duk mutum ke bin ka baki kuma sai ka zo kana so ka biya ba ka same ba sai ka ba magadan ka. ba ta da wani tsakanin ne da da ba ta wannan sai a faɗa mata tijara ana bukatan dukkan mai sallah ta rufe dukkanin jikin ta ba inda zai bayyana sai fuska a cikin in ma ganin ta bai kai kasa ba sai ta fuska ta ta sake masa daurin sabo lokacin da ta sallah ya zata ta ce kasan ya rike ba hakun sallolin da sai na baya ba a cewa sai ta rama yayin da yanzu sai a faɗa mata tijara ba ta da laifin kura wani yana da mutum da matarsa sai ta ce ta tafi bayan sai ta yaji ta tafi dukkan bayan wasu umma da ta ta ta yanzu ya yi kome ne kenan sun da ya fi biye ba ina samun ne ko ina samun ne ya na kuma ta su gaba ta ko da ta ko bai wani duk wanda ya rubuta daga ya ce ya ce mace ko da ba ta samu ba shi ya tafi da ba ko da ba su ba ai wanda yake da ikon take kai ne kai miki annabi bi yadi yake shi ne ka shi ne miki sai ce daman ka daura aure ka ba ta daman ka daura da kanta sai wakilin da ya baka sai kuma ka karba da kuma yadda ka karba kuma kai ne kai daman ka ce ta ce ko ta ce ka ba da yadda ba ta ka an gane ku amma yanzu ce idan take ita ba ta san ba a cewa ta dole sai ta kunci kanta hanyar kudu da haka duk mutumin da ya rubuta takarda cewa ya wanci ko da ta kaddar ba su je hannun da ba ta yanzu da yake zai dawo da ita zai kafa hujja dan mutane da su sani ko gari ya dawo da ita wannan tsakanin da ubangiji ya san me ke ita idan ta sani ko ga halatta ta dawo wajen kuma da take yi sai ke zaman da ni ko ma ya ai ba magana ko ba asan ma bai halatta ko ba wajen ka ba sai na aure inda ka riga ka tsani in ta jira da ni ba an bayyana ku wannan ai du'a wajen tattali idan yi wannan a matsayin du'a wajen tattali a kai sun sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma niyya dukan abin da ake ba a bayyana wannan kuma abin da yake cewa ya halatta wai maganar sai biya mace kai idan ta zanto mamaciya wajen yi mata wanka sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam shine idan za a yi wa mace wanka bayan mutuwar ta to a sai ke gashin ta idan an kammala wanka kuma za a samu sa masa musabani rugakin kan sai a yi masa turi uku an gane ko karnani da du'abatun wata sai da hadisi ya nuna wato nan a yi turi daya daga gefen dama turi daya daga gefen hagu turi daya daga baya idan tana da tsawon gashi shi ne sai a tattauna su gaba ɗaya guda uku kuma sai a sa a tsakanin kafaɗinsa sai a sa cikin lissafi ko ba da tsawon gashi yadda aka yi hadarin da suke nisa cikin lissafi ba za ka ji sabon shi ba za ka a cikin rukuna ko kulle shi ne yanan yanan da yanan kamar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna amma lalle lokacin da rayuwar ta an sai kuma daga cikin wannan kuma ta tafi abin da yake cewa yayya manta bayan sallah azhar ya yi ruwa ko ya ga abinci tsakanin ka da ubangiji inda mantuwa ne annabi ya ce ba komai a kanta, inda ganganci ne ba kuma wannan tsakanin ka da ubangiji amma dai matukar duk wanda ya ci abinci ko ya ci abinci da mantuwa ba tare da niyya ba hadisi cikin bukari annabi ya ce ina ma at'amahu Allah wa kawo Allah ne ke da ke tayar ba wani ramuwa a ka babu wani kafara a ka kuma azumin sa ko babu wani bambancin lada tsakanin da wanda ya ci da wanda bai ci ba lada ya daga kowa ta za ba ta gurin kyakkyawan niyya amma idan mutum kuma ya kasance ya ci da dilanci da ta tsakaninsa da ubangiji ya san me ke ciki wallahi wallahi kan ku